това, а вечер ще споделяме една тема, която се вика повик. повик за войска. Ние ако беме деца, 17-16 години, след се спремаме до войска, одеме на регулитация, завършиме го школото и чекаме позив. Тогава се викаш. Позив за войско. А сега Господ ни дава повик. Господ повикува. По овие последни времиња, по овие тешки времиња, Господ гледа од небото и тражи луѓе што имат срце за Него. Пошто Он ги знае срцето. Бог ги знае срцето. И Он повикува. Еден таков повик ќе читаме во Лука Евангелие 14 глава. Од 15 стих. Од 15 до 24. Лука 14, 15 и 24. Вика, кога го чу той един от гостите, му рече, блажен е они, кой ке яде леп в Божите царство. Кой зборови? Блажен е оној кој ќе јаде леп в Божето царство. Ева. Замислите да ядем леп в Божето царство. А леп? Кој е лев? Той му рече, еден човек приготви голема вечера, голема вечера и повика мнозина. А кога беше време за вечера, го изпрати својот слуга да им рече на повиканите. Дојдете, зашто веќе се е готово. Се е готово. И сите како договорени почта да се извинуваат. Првиот рече, купив нива и трябва да одам да я видам. Те молам, извини ме. Другиот му рече, купив пет двойки волови и одам да ги пробам. Те молам, извини ме. И третиот рече, се оженив, а затоа не можам да дојдам. И слугата дойде и му го каже това на своят Господа. Тогаш домакинът се разгневи и му рече на своят слуга. Излези бръго на разкръсниците и градските улици и доведи ги вам бедните, съкатите, слепите, хромите. И слугата му рече, Господаро, направено е како што заповеда, но уште има место. И Господът му рече на слугата, излези по пътищата и по оградите и натере ги да дойдат, за да се напълни моят дом. Натере ги да дойдат. Защо ви велам? ниеден от повиканите няма да вкуси от моята вечера. Тук се сборя за повикани. Тук се сборя за Божия народ. Тук се сборя за Христовата църква. Тук се сборя за нас. Господ не повикува на Негова вечера. И ние си налагаме изговор. Ние си налагаме изговори. Ние одеме, како што ние сме замислили, ние одеме со наша сила. И ние одеме, кога го добиеме тоа што си го имаме зацртано, купи си нива. Не ми требаш веќе. Замислете. Купи волови. Не ми требаш веќе. Ом сега да работам, ќе ги пробам. Не ми требаш. Жени се. Господ му дал жена. Жени се. Не ми требаш веќе. Со кој мотив идеме ние тука? Защо идеме ние тук? Бог не повикува светост. Вика, моята заповед е вашата светост. Господ вика. Моята заповед е вашата светост. Защо не повикувате Да си ги остваряме сите наши потреби, сите наши мотиви. И после, Боже, толкова. Но Господ има промисли. Господ има свои луѓе, што ги знае нивите сърца. Овие ако не одговорија на повикот, и промашия. Отрече, няма да дойдете вие на моята вечера. То е страшно нещо. Да одем да биеме християни, да идеме на църква и да не отидеме на неговата вечера. Ние сме промашили. Ние сме промашили. Ние сме отнале. Забраздили сме дамо дека што не трябва. Защо? Защо? Сега ќе прочитаме еден пример, што е повикан Преко човек, от Господ преку човек. Какво отговаря тези въпроси? Ке читаме сега Първа цареви. Първа цареви да почитаме. Там ке видите како, како отговаря Божи слуга. Първа цареви, 19 глава. Тук знаете ли за кой се сбори? Всяка ли да знаете за кой се говори? А? Сега ги прочитаме. 19 глава, 19 до 21 стих. Той отиде и на вракене го найде Елисей, син от Сафатов, како што ора. Пред него 12 двойки впрегнати волови. Самиот беше кај 12-тата Илия помина покрай него и я фърли своята наметка на него. Той ги остави воловите, потръча по Илия и рече, дозволи ми да ги прегърнам татка си и майка си, пак я тръгнам со тебе. Илия му отговори, оди, врати се, защо, що ти направив? Той го остави, зеде двойка волови и ги жртвува. Со волскиот плук изпече месо и им ги даде на луѓето да јадат. Потоа стана и тръгна по Илия, за да му служи. Повик повик. Илия му мине времето, остарува. Бог тража човек. Тража човек. И го ногя Елисей. Ако овай вика, Господи, купи волови, кьодам да ги пробам. Нива, кьодам да, да я видам. От темното кьоден нима да гледам. Вечера е, не ли? Пошто е вечера, значи и така е навечер. Јадењето е навечер, темно е. И он вика, купи нива, пјом да я видам. Кой ти е тај изговор? Какво може да ја видиш нивото от темно? Роктеница е, ништо не се гледа. Илија, доваѓа пратен од Господ. Дење. Ели се бил на нивата. Ели се орал. Ели се работил. Бог траже работници. Бог траже некој што е на нивата. Бог траже некој што е на работа. Бог Него не го неде ели се и у кафичо. Бог не го неде ели се и у кладилницата. Бог не го неде ели се и у манастиро. Бог го не де на нивата. Ели се работеше. И тоа работеше ревностно. Вика, дури и он беше впрегнат со, олов, со воловите. И замислите, не биле два волови. Не, волови купил. Не биле два волова. Биле 12 двойки, то са 24 вола. 24 вола да, да го държиш работа и да ореш, не е лесна работа. Барабар Сонив, не е лесна работа. Раците му знаят какво е. Да ора. Ама ораш. Ние сме повикани. Да ораме. Ние сме повикани. Да го изораме щип. Какво? Со плугови? Не! Со молитви! Со молитва! Нашето оръжие е молитвата. Додека не го изореме щип со молитва, додека не, не го изкопаме троското со дикело, троското наречен православен дух, православни корени на нашите старци, ние не можеме нищо да направим. Бог го прави това. Ко ние ќе се молиме, Бог ќе разруши. Ко ние ќе тражиме, Бог ќе разкопа. Светиот Дух е тай. Тай. ние сме избрани да ораме, да ора, волови, Молиме се. Дали сме се ние молиле до пот? Дали сме се молиле до да си спотене, за да нещо Господ направи? Бог сака, повикува да се молим. Да се молиме за града, да се молиме за ближните, да се молиме за комшините, да се молиме за неприятелите, да се молиме за властта, сега ще трябва да дойде. Ама стварно се молиме. Не да биде това само ритуално. Господи, да се молиме. Ели се, работеше. Прегнати е валови. И що се случва? Случува се. А знаете кой е бил Илия, брат? Илия е бил пророк, що, бил, що се борил против Язавела. И Илия е послушен на Господ. И он е повикан. Он, е, повикан. он греши. Значи он прави грешка. Убива ги пророците. Знаете случката, не ли? Убива ги сите пророци на Язавела и бега от Изавел сега ще него да го би. Изплаши се човек от женство и си ретна. Избега. Ама Бог го ноги там. Ако, ако сме Божи слуги, къде се скриме, Бог ќе не најде. Ќе не најде! Да. Затоа што ние сакаме да биеме Божи слуги, така ли е? Ние сме отговорили на повикот на спасението. И Бог сака сега ние да работиме, а не да се криеме. Не да бегаме у пещерата, како илия ще избегал у пещерата. Ама да доаѓа Господ и му викаме, каде си ти бе? Що тражеш тука, бе? тука ли те прати? Така му сборя. Читайте, ке видите. Ке видите, това пишува у първа цареви. И у втора цареви. Втора глава. Или Яхо. Вика втора, това ке очитаме после, значи първа цареви, ово го прочитаме, Илия отговаря на Господ и довагя и вика сега, яди, пи и ќе одеш таму дека што ќе те пратам јас. Ќе одеш таму дека што те пратам. И го праќа да го најде Елисеј. Да си најде заменик. Зашо Господ Исус Христос ги праќаше по двајца апостолите? Двајца и е подобро отколку на еден. Еден ако воде, ќе падне. Еден не може да издржи, а двајца ако одат еден ако се сопне, другиот ќе го подигне. И двајцата ќе издржат до крај. И на Исус потребаше. Ако Господ, ако Господ носеше го кръста, ама знаете ли кой ми помогна? Симон Киринеец. Он му помогна. Двайца. Двайца. Илия му вика, и Бог му вика на Илия, найде си помощник. Отиди, ке го найдеш на нивата и ке фърда и ке го вземеш за твой заменик. Пророк. Илия послушен. И го гледа. И първото нещо ще го прави Илия тука. Втора книга цареви. Вика се Алака. Еве, що се случи, кога Господ го вознесе Илия на небото. Вика, му рече, тръгна от Галган. Илия му рече на Елисей, остани тука, защо Господ ме пракя във ветел. Елисей отговори, жив ми Господ, Више ово тръгнува, значи виж ово тръгнува. Пред ово има такво, а, или ако му вика на, на Елиси, нали, фърля една метката, че е го нали? И вика, тръгни с мен. За да тръгнеше Елисей, Суиля трябваше да разкръста с нещо. Що му отговори? Сега да се ще прочитаме? Отговори чакай да се поздравя с тато и с мама, да ги гушваме или децата. Илия трябваше да разкръсте с авторитетите. Илия трябваше да разкръсте кой му е върховен авторитет? Тато и мама или Бог? Ще отида да се поздравя, ще се върна. Или се му вика Ниле. Айде, бе, чекай, що имаш? Що правиш? Що правиш? Премини от детството, премини у младежко дома. Значи ти си дете више, ораш, слушаш, послушаш сентата им на мама. Сега мине тази доба више, не биди дете. Не пи више млеко. Почне да ядеш свърста храна. Твоя авторитет е Бог. Бог е твой авторитет. И Он ќе ти каже що да работиш. Доста прекини со тати и со мама. Значи, тата и мама го държа на него. И он ги беше ставил пред, пред Бог. Е, ставил ги пред Бог. И Бог, ама гледаш Господ какво работи. Оди вика, ама върни се. Дека, или му вика. Дека, що правиш? И овај го свана. Секој дете плаче по мама и по тата, така ли? Детето ко плаче, плаче по мама и по тата. И овај го свана, што прави? Не оде, него се върна. И първото нещо беше принеся жертвата на Господ. Двата вола ги закла и ги принесе на Господ. Господе, еве, жертвувам. Жертвувам го авторитето на татко ми на майка ми за твоя авторитет. Кьодам како ти ще сакаш. Ако ние имаме нещо пред Бог, ако имаме човечки авторитет, човечки авторитет не държи, ние не можем да растеме. Авторитето на майка и на татко държат, не можеш да растеш. Авторитето на Мажо, Дръжев, не може. Трябва да се почитува. Почитувание и авторитет са два различни поима. Не сборам сега да не се почитува. Значи авторитето е датен. за почет. За почет. А не да те контролира и да ти каже що да правиш, а ти некиш да го правиш. Авторитето е датен како власт. И тук или ако довадя, Фрла е наметката. Фрла е наметката на Елисей. А наметката е а, символ на авторитет. Символа на авторитет е наметката. И он кога он го фрва своя авторитет връз, връз или, връз или И Ели се изнава дека тая авторитет не е на или авторитето, него е Божи авторитет. Божи авторитет, пошто он Божи пророк. И тук Ели се разграничува ги работа и си вика, ако аз се отидам към мама и питате, и они ќе ми речат, абе заведејата тия нововерците, бе, дека тръгна. <laughs> Абе ами, ти, паметен ли си, бе? Ами, Абе ти имаш някакъв, що правиш, бе? Абе, ами, во имание на кой ќе оставаш, бе? Таа нива, кой ќе работе? Тия 24 вола, кой ќе и команда? Чукни си алейката, имаш материални работи, ќе останеш без нищо. Ќе останеш без нищо. Тоа ти му го направя. Ама, Ели се отбра да се върне и да го прифане Божия авторитет. Амин. Он си я взема наметката. При в намет, нали, стави се под авторитет на Илия, пощо Илия беше Божия пророк и почна да му следва. Ама първо принесе жертва. Правата жертва. Що трябва да я принесеме, за да служиме на Господ е себе отрекование. Себе отрекование. Ние трябва да се отречем от самите себе. Господ вика, кой сака да ме следе? Нека се отрече сами от себе. Кой сака вика да го добие живото свой ќе го загуби. А кой сака да го загубе своя живот заради мене, ќе го добие. Или се го загуби материалниот живот, ама го доби вечното живот. Доби го Божия авторитет. Или се одлучи да ги жртвува воловите. Еве, Господи, давам ти оваа жртва, себе одрекувањето. Не ги сакам. Не го сакам материалното. Не ми трябва. Ќе одам, дека што ќе Pošto Илия е твой пророк, Илия е твой авторитет. И тръгна надолу. И сега сте, а, Ели си беше много и над човек. Знаеш, храбър, дръзок човек, Инат. над. И он не подаваше слабост за нищо. Защо ли? Ке читаме тук. Е, сега ке читаме втора глава Царевите. От първи стих. Еве, що се случи, когато Господ го вознесе Илия на небо во Виор. Или Елисей тръгна от Галгал. Илия му рече на Елисей. Остани тука защо Господ ми праке во ветер. Ели се отговори, жив ми Господ и жива ми Твоя душа, и аз няма да те оставам. И с него е до ветел. А пророчките синови, кои што престојува во ветел, му излегува преслед на Елиса и му рекоа, знаеш ли дека денес Господ ќе го вземе твоят Господар на Твоята глава? Той рече, и аз го знам това, молчите. Замислите отговаря. И Ја го знам това, молчите. Или му рече, Елисей, все пак остани тука, защото Господ ме праке во Ирихом, втория брат. Ама той отговори, Господовият ми живот и твоят, и аз нема да те остава. И влегова во Ирихон. Пророчките синови, кои ще живея во Ирихон, му прида, нели си ми му рекла, знаеш ли дека Господ ќе го земе твојот Господ на твоята глава? Той рече, и аз го знам това молчите. Два пъти. Или му рече, все пак остани тука, защото Господ ме праќа кон Йордан. Ама той отговори, Господовият ми живот и твоят, Јас нема те оставам. И така тргнал бајцата. И 50 пророчки синови тргнаа и застанаа подалеку, додека тие двајцата се задржаа на брегот на Јордан. Тогаш Илија зеде својата наметка, ја свитка и удри со неа по водата. И водата се раздели на две страни. И обајцата поминаа по су. ако го поминаа, Илија му рече на Елисей, барај што да сторам уште за тебе, пред да бидам земен од пред тебе. А Елисей одговори, духот што го имаш ти, нека биде двоен во мене. Що потражил? Не, не потражил 24 вола? Не потражил Ферари? Не потражил нищо. Он, двоен дух. Или им отговори, много бараш. Или отговори, много бараш. Ако ме видиш, кога ти бидам земено пред тебе, ќе ти биде. А ако пък не видиш, няма да ти биде. Еве се и минуват тестови, за да дојде от тук. Значи, кажа на првиот тест беше тесто на себежертвованието. Откажува се и тръгнува. И сега следението на Господ Исус Христос има много, много тестове. Ние го гледаме, ово Елия се ще го прави. Ама и много заед пишува, еден куп работи, що ние трябва да ги следеме, за да бидеме прави Божи слуги. Тръгнува тук Илия. И му кажува. Сега Илия знае дека трябва да биде зема. Остани тук. Защо Илия сега го вика Елисей от нивата да го следе и дойде и сега му вика остани тука. Трябва да се размислува работата. Работа не трябва да ги припакяме здраво за едното. Трябва да размислуваме и да се потопим основото и да се плавочим. Ако е бил викнат от Илия да биде негов помощник и да го следе, защо Илия му вика сега, остани тука. Па Пазарам ти ми изведе от нивата и от валовите, за да ме останеш тука. Галгал. А знаете що значи галгал? Круг. Заради ми изведе мен от нивата и да ме остави да се въртам у круг. Како израелците ще се е въртя у круг 40 години. Заради това ми повика. Не е да се въртам у круг. Или си, нели? Не е да останам у кругу. Не е Сакаме ли да останем у кругу? Доста е. Я викам, доста е округ. Само се въртаме, пробуди вълна. Айде да излезем. Айде да направим чекори на вера. Айде да водим какво Светия Дух, що сака да водим. Светия Дух го водеше Илия. Така? Дека го отведе? Отведе го ветел. Ветел мене ме асоциира на жътвеник. Затоа што Јаков на Ветел сонуваше сон, ако сте читали. Яков легна на камено на ветел и сонуваше сон. И тук го виде Исус, како скалата, како се силува и се качува. Исус е скалата. Исус е пато вистината живото. Исто се пато што дојде од небото до земјата. И Јаков го виде на сон, виде на скалата од небото до земјата. Виде го пато. И ангели се синува и се качува и служа. И служа. Истото и овај Натанаил Пише у Евангелие от Йован. Исус тук го видял. И он пренесува жертва утрето. Яков пренесува на ветел жертва на Господ, затоа ще го виде тук. Ние кога го видиме Господ, трябва да пренесеме жертва. Ние речеме спасението е безплатно. Да, спасението не е безплатно, ама следението на Исус има цена. Следението на Исус има цена, която ние трябва да я платиме. Секојдневна цена е тоа, секојдневно се баде кога ќе станеме ние плакаме цената за следењето на Исус. Себе отречување. Взимаш го крстот свој и следеш го. Взимаш ги победите и следеш го. Победа над гревот, победа над цигари, победа над алкохол, победа над порно, победа над над се, над блага. Ти взимаш и го следеш. От и ние трябва да ги принесеме нашите тела како жива богоугодна жртва а не да се криеме, не да останем от Галгал. Он не е останал Галгал, ели се. Ойтел, учетел, кај жртвеников. Кај жртвеников. И там трябваше да жртвува нещо. Он пред тоа се отрече, само се отрече. от татко, от майка се отрече. Отрече се от никакъв авторитет. Тръгна, себе се отрече, тръгна. И сега това ги уветил. И тук, тук имаше пророци. Имаше пророци. Тук имаше теолози. Имаше теолози. И знаеш ли дека Господ ке го вземе твоят Господар на твоята глава? Господ ке го вземе твоят Господ. Отека знаат вие нали, дека ке отиде Илија. Они са биле Божии слуги и они. Они са служили на фетил. Они са принеслали жртви. Ама не са отиле по Светия Дух. Они са отиле по човечките доктрини. Ели се тук трябваше да жертвува човечката наука. Или си тук трябваше да жертвува човечката доктрина. Следно това пред ще учил от Тората. От Тората, законите, трябваше да ги жертвува тук. Да остави на ветил все. Обетел да остави на жертвеников. Всеко човечко знае. Знанието възгорделува. Любовта граде. И тук вие знае дека ќе отиде. Знае, ние знаеме дека твоя господар ќе отиде. Сите знаат дека Исус ќе дойде втор пат. Ама дали се спремат? Дали отговарят на повиков? И овие знаем дека това е господар. И знаете ли шо? Колки дойдат е луѓе да не бомбардират со човечки науки, со човечки науки, со човечки предания, со човечки традиции, ние трябва, знаете шо ни кажем. Молчите. Или се вика, молчите. Вие много знаете, ама не знаете какво трябва да знаете. На мене Бог ми рече да го следа мен, о, Илия и ќе го следа. Ако Господ Исус Христос ми рече да го следа, ќе го следа. Никаква човечка доктрина, никаква човечка деноминација, ништо не може да ме сопре. Затоа што ние одеме от тук и увистина. Не одеме по знаењето. Ако вие знаете дека Илија ќе биде земан, молчите, на мене не ми кажувате. От јас го следам него. Кога ќе дојдат да ни кажуваат доктрини, науки, овака било, така било, тоа било, овака било, онака било, Молчите. Почнете да читате Библия. Знанието от Библията, а не от човечките филозофии, не от човечките доктрини, не от... След то трябва да отиде на жътва. Знаете ли как се пренесе човечките доктрини, книги от дявол? Уефеската църква. У ограда. Кой поверовава, вика си, колко книги там изгоря. Знаете ли, пишува. Отдела на апостолите. Колко скъпи книги легна, сите човечки филозофии ги изгоря, откога познава кой е Господ Исус Христос. Амин. Кой е Господ Исус Христос, пише в Новия Завет. Не може да ми каже на мен някой научник или теолог, или ще от него е видял Господ да ми споря за Господ. Той е само празна слама. Бог. Бог, ово, покор, чекай бе. Ти познаваш го. Следението на Господ Исус Христос е познавание. Ние кога следаме Господ, ние го запознаваме. Кога се следаме ја и Монико брако, ние се запознаваме. Кога се следаме, они брако, кога се они се запознават. Они не се гледат на слика. Нормал Америка, он в Англия се гледат на слика. Нема да се познават така. Само на сликата нема да знаят, че чувства имат. И Бог има чувства. И ние кога го следаме, кога принесеме се на ветел, на жертвенико, Бог ни се открива. Бог сака да ни се открие. Да ни се открие дека Он е чувствителен Бог. Декайон има сърце. Декайон плака. Декайон тъгува. Кога гледа какви работи се правят, он тъгува. Боле го и него. От и ние сме него и създания. И ние го жалостеме. Дали трябва да го жалостеме? Трябва се на куп, на ветел. Всека човечка знае, нека изгоре. От и Павле вика още, вика, правам го това, защото не сакам да го правам. А то ще сакаме да го правим, не го правим. Ама тук е на помощ Светия Дух. На нас ни е на помощ Светия Дух. Ние трябва Светия Дух да го следаме. А Светия Дух ни се открива, ако читаме Библията. Светия Дух няма да се открие, ако читаме човек, некоя филозофия човечка напишана. Защото тоа е книга. И е пишал човек. А ово е Божја книга. И Божјата книга работи Светиот Дух, автор е тук. И ние ако читаме, не знаем. И кој дойде некој ќе рече, Библија ли читаш? А така, е, е става. Да го дираме. Молчи. Молчи. Пази, що сбориш. Пази, що сбориш. После това, вика, ги замълчава. Оде, ойде у Ерихон. И Павел вика, остане тук. Он му атестира верата. Илия му атестира верата на, на Ти тръгна с мене. Ама дали веруваш от то, що го правиш? Одеш с мене. Дали веруваш? Прашането е за нас. Дали веруваме? дали веруваме у Господ Исус Христос? Или само одеме от и другите од Или от и така ни кажали. Верата, Тук Индиси се покажува верата, ќе одам, ќе те следам. Доаѓето Ерихон, града на упорищата. Града на упорищата, знаете, от една път збориме за Ерихон. Дзидовите, какви са, дебели, упорища. Тука трябваше да се срушат упорищата, ще ги имаш Елисей. Значи, е почистование. Галгал, жртвеник, ойрехон, опорище, ако има него. Опорище може да биде праведност, самоправедност. Денеска самоправедност е една от главните опорища по евангелските църкви. Що е трагично, жално. Нема покайнички дух. Нема покайнички дух. Нали трябва да имаме сите покайнички дух. Ако я бъркам работа, трябва да речем, Господи, просто ми аз греши там. А самоправедност не секоя ще се оправдува. Секош е работено за Господ. Па чекай, дали Господ сака ние да работиме на taj начин или на вај начин? Што тоа Бог сака от нас? Ние сме самоправени, дека, како тај, фала ти Господи, фарисео, фала ти Господи за тоа што не сум како вај грешник. Фала ти Господи за тоа што не сум како тие надвор. Брей, човече. Е, ај погледни се малко огледалото да видиш како си. Ај погледни се малко малку Библията. Библията е огледало на, на, на нас. Ай, погледай се малко Библията, пък да видиш Библията, защото избори. Библията сбори за наше добро. Библията ни кажува нашите мани. Библията ни кажува нашите лоши мисли. Библията ни кажува нашите лоши активности. Ай, погледай се малко. Не биди само правилно. Уерихон е, е, Елия си трябваше то да го сруши. Не си само ти, како Илия, ще трябваше да се сруши. Господи, само я остана. От цял Израел е Езавела сите ги потепа, само ја остана. И шо му вика, Господ, още 7 милиарди има како тебе. Не си само ти, бе, само праведен. Не си само ти. И не се плакай. Не се не кукай тук, тежко ти било, ти си умрел. Бог не сака ние да кукаме. Бог сака ние да се борим. Бог сака ние да, да одеме напред. Господ не сака кукавици. Тежко ни е. Тежко ни е. Ама Он го победи света, Он победи се. И ние трябва да знаем, трябва да веруваме, бе, браки и сестри, дека Господ може се да победи. Треба да веруваме, ако не така кажа, така е. Да не сожалуваме сега, не можем, ами нямам пари, ама па нямам пари, и шо сега? И шо? Па Господ ке ни помогне. Нема да ме оставя да тръпам за леп. Сигурно дека няма да ме оставя. И ми е докажал дека много пати дека нема зоки да тръпеш за леп. Затоа што верата е таа што покритнува, покринува, ако пишува, Дека исцеление иде преку Исус, иде преку Исус исцеление. Ако ги раде врапчињата, и нас ќе не раде. И таа са, са, самоправедност, упориште, самосоживување, упориште. Мене не е била. Јас съм слаб. Аз не можам. Па Гидеон таков беше, аз не можам, дека мене тебе, Господи, ти най племе племо Израел, па и малият човек. Я е тук за зарем, скръпувам, кријам се да не му тепат. Бог ви Можеш. И на нас не вика. Можеме. Все можеме преко Исус. Он ни дава сила. Можеме. Нема не можеме. Можеме. Защо да не можем? Можеме да бидем изцелени. Можеме да бидем обновени. Можеме да бидеме силни. Можеме да вземем наметката. Можеме се преко Исус. Он ни дава сила. А ако одеме сами, тогава не можем. Сами не можем нищо да направим. Ке направим за отредено време, ама ке, ке се измореме. Сами нищо. Ако е Бог, е лесно. Кој е Бог е лесно? Ерихон. Секјавате се, Исус доваги доваѓа на Богата. И почнува да проповяда. И там останува еден тип. И вика, я те знам, ти си Божи светец. Посред Ерихон. Ти си Божи светец. И Господ, знаете што Молкни. Тук е ли се вика? Молчите. На демоните. На демоните и вика. У Молчите. Божията сила е на вас. Вие сте побитници. Исус вика, молкни и излези от него. Тук е ли се го Ерико не видя силата Божия. Осетия силата Божия. Осети го авторитето ще му я е даде. Молкнете. Господ Исус Христос ни дава пример. Молкни и излези от него. Победи го Ирел. Сруши ги твърдините. Твърдините можем да ги срушим с молитва. Сега да се на колко ги дигнем очите горе. Колко ги увидиме човечкия син со мечо. Колко ги клекнеме на колена, колко се поклоним. И колко речем, Господи, Твоя слово слушаш, що да направим? И он ти каже, що да направиш. От права ръка. Ама трябва време с него. Трябва време со Господ. Не да ни каже човек. Може да ни каже човек. Може да пророкува. Ама дали ќе очекаме година време после опада да ни пророкува? Не. Сакаме ли информация от прва ръка? Проведуваме време со Господ. Мини времето со Господ ќе ти зборе. Он сака да збори. Бог сака да збори. И траже дали има уши некој да го слушне. Дали има уши некој да слушне? Дали има срце некој да да, да што ќе посее Господ да, да никне. Тоа Господ ќе го посее. Такви сака. Уерихон Елисер, Елисер нали че ли? и го победи Ерихон. И сега довадят до Йордан. Идам до Йордан. И знаете ли що случи? Удавили ли с Йордан? Не. Наметката. Не и трябва мост. Мост не и трябва. Наметката ще имаше. Кожово на иде. Кожово. Удара го. И реката се раздвои. Кожово е авторитет. Авторитет Божи. Ако Моисей удри с устата, Овай удри с кожу. Значи той е знак на авторитет. Имаше го авторитето да е сопре Ние имаме авторитет да го сопреме Йордан. Да го сопреме, да го разделяме свето. Ние имаме авторитет да бидеме сол и светлина по овай първия Балкан свет. Каква ки биде сол ако облутнавее? Ќе ја фрлат, ќе Сакате ли да бидеме таква сол? Или да бидеме сол со вкус? И кога ќе вкусат луѓето да речат, те и стварно ба вија, гледа ги бе, пуни са со любов. пуни са со надеж. Я не можам да разберам християни. кога се закопал проблема, кој рече, не ја бива работа, брат. Не ја бива работа. И го гледаш, сега аз не викам. И аз може би ги опадам на проблеми и аз това как я направя. Ото и все ще се каже се оден изпит. Все ще се каже от тук, после следва изпит. И аз съм готов да се тръгна път. И все ще, се каже. Сбора има сила да ослободе, сбора има сила да оживее, сбора има сила да убие. И затова трябва да пазим, защото сбора тук. Не само тук. И ние християните отипишуват дека според споровите ќе бидеме судени и според зборовите ги видим оправдани. Така да трябва да се пазиш от збор. И сега бива закопаме се от проблемите. И ти пробваш да му кажеш за Господ Исус Христос, а е, беге е, там, аз пропал съм, бодил, съм, жил, аз съм шо, не пива, воно. Я не знам он кого е следил. Я не знам кого он следил. Господ не го следил, нещо друго не е следил. Та авторитет ще даде. Ние трябва да разделяме реката Йордан. Тая авторитет трябва да го користим. От и ни е дадено. И не, повикуване Господ да ни даде нищо повече. Раздели го Йордан и се види главното. Кога ги минат тестовите, евите, довага сега, мина ги тестовите, що сакаш да ти дал. Що сакаш да ти дал? И мене Господ ме праша. Знаете ли що ме праша? Кой е най-голем благослов за тебе да ти го дал? Нек не бащата. И на моля ти е кажа. И на децата ти е кажа. Бог ме прашува. Кой за тебе е най-голям благослов да ти го дам? Сега сигурно ти сакате да ви го давам отговор. А? Сакате ли? Да го чувам отговор. Ще го чувам. И я му отговори на Господ. И он вика. Ке биде. Ке биде. Тук овай потражи. Прашува. Що сакаш? Ки излезе на видео. Това е ти кажа. Що сакаш? Да ти дам. Йовай вика Порше от най-новия тип. Не! Он вика, дай ми двоен дух. Дай ми двоено помазание. Малко му било вола, ще го има Илия. Ки речеме лакоме, нели? лошо било или малко било, дай ми го друго, друго, двойно помазание. Обала потържа. Обава потържа. Ама ако дойде Господ, да, има цена. ако видиш, ако ме видиш, ако ме възнесува Господ, нека те биде. Йовай замисли цяло време не, не тръгна лучи от него. Сто посно съм сигурен. Цело време го е пратил е дека води. Не, не бега, дека иде. Дека, не бе, тук ли е? От Исака! Дали ние сакаме така? Дали ние сме ревностни да го видим Господ така? Какво е ли също сака? Тръча по него. Тук ли си? Добре, чакай, гледай. И го видял. Огледа кочината, излезе и го се магия. И овай вика, не вика, и бе! Не го вика. Татко, те, го видал Господа с на кочия. Тук е, сръща. Сръща е тук. Он не следеше човек. Ели се и него следеше Илия. От Якова следваше Илия ти рече, Илия, я те виде, дай ми наметката. Не го рече, Господ, го видал Господ с огъня кочия. Значи он го е следил Господ, че е Илия. Он го е видал Господ у Илия и го е следил. Тали луѓето го гледат Господ у нас и не следват. Луѓето трябва да го видат Господ у нас и да не следат. Господ го виде и тогава, корче Господ дойде, видя, видя, има там на двойно помазание. Двойното помазание го добиват и апостолите. Скявате се? Отдела на апостоли. Стоят, гледат и Исус се възнесува на облаците. И един човек дойде ги вика, шо, там буквално <laughs> така пишува, шо зяпате у небото, бе? Така пишува, от динамичния превод. Шо зяпате у небото? Трябва да го видят Господ, то зяпаме. Зяпай и ти, види го Господ. Ние трябва да зяпаме, за да го видим Господ. Да чекаме. И он го видя какво се възнесе. И он ни кажа, чекайте. Ке ви дойде наметката. Чекайте. Ке спадне наметката. От и много е високо. Десет дена трябваше наметката да спадне. Високо е. Три неба горе има. И до наметката спага, спага, спага, спага. Десетдена минава, така ли беше? И на 50 ден довага наменката. Довага силата. Двоето помазание е авторитето и силата. Това го трябваше да се. Авторитет и сила. Исто и апостолите. И имам авторитет. От и Бог Исус Христос си рече от 10 глава Матей. Давам ви авторитет да казвате на змии, демони да изгонувате, болести да изцелувате даде ми е авторитет от небото. Ама второто помазание не беше дуплото да дадено. Отдела на постолите, дойде двойното помазание. Дойде Светият Дух. Светият Дух е тази наметка. Светият Дух е наметката, що ни я дава Господ. Авторитет и сила. Наметката е Светият Дух. Господи, дай ли е тази наметка. Боже, дай ли е тази наметка. Ние чекаме. Наметката е връз нас. Господи, хвала ти. Хвала ти, Боже. Ти ни даваш наметка. Ти ни даваш сила и авторитет да дойдем и да казваме в размиите. И да ги изгонуваме демоните. И да изцелуваме болести. Ели се и бараше, доби. Беше тестиран, помина. Виде го и да какво възнесем. Ние видеме го Господ Исус Христос. Наново се родиме. Спасиме се. Дойде силата у нас. Ние имаме наметката. Ама не знам защо не я користиме. че я мязък. Ако не имаме дадена, ние можем да облечем. Наметката е дадена. Ние с молитвите, с самоотрекование, с отражение, всеко се бале, ние трябва да се облечеме наметката. Събале ще обуваме, коя наметка облекуваме, до нас за замисли. Дали се облечеме старата природа, или тая наметка ще ни дадена? Наметката на Светия Дух, авторитето и силата. И ако ги кажем на планета се премества, ки се премества колко ти кажем колоноскопията, за да видим гледат кибизите. Ами името на Исус. Няма никакъв страх сега за този неща. Да нямаш страх в името на Исус. И аз ще да види изцелен да мине толкова името на Исус. Да няма нищо от утре. Наредуваме с тази авторитет от небото. С авторитет от небото и с силата от небото тражаме. Господи, делай ти. Ние тражаме тази наметка в името на Исус, Господи. И водине ти в името на Исус. Алелуя. Славата ти припага на Тебе, Господи. Сакаме те, Господи, сакаме ти ние како се изяпаме, Господи, како апостолите, тражаме, дојди свете души. Дойди, Господи, облечи ме, облечи ме Тебе, за да одеме сигурно и мирно по пата на спасението. Амин. Амин. Бидете благословени. Амин.